आहे त पोइ असांखे ईअं सम्झ में ईंदो आहे त जीअं पंहिंजो ॿार कंहिं ॿियनि ॿारनि सां पियो घुमे कुरेश जे ख़ानदान में रसूल ॾिसी असां ईअं सुञाणंदा आहियूं पोइ जिन माण्हुनि कुरेश खे महसूसु कयो उन ई मां न आंदो जिन रसूल खे महसूसु कयो असल शइ ॾिसबी आहे ख़ानदान को मामूली त कोन हुयो अरब जे क़बाइल में वॾे में वॾो ख़ानदान बनू हाशिम में वरी कुरेश में वरी बनू हाशिम जो ख़ानदान आहे बनू हाशिम जे ख़ानदान में वरी इहो ख़ानदान सईदन अब्दुला ख़्वाजा अब्दुला साईं जंहिंजो जेको घर हो अमा आमना साईं जो जेको ख़ानदान घर हो हो उतो उतां रसोल सम्झनि पैदा थिया गज़ाल कर रसूल रसूल नंदी साईं फरमाइनि त ईअं ई भले शरीफ़ गज़ालसुल रसुलाईंदी ऐं परे था थियनि ऐं हिक रोकनि पाण बि परे था थियनि ऐं हिननि जो जेको इहो नमूनो आहे तमामु ख़राबु लॻी आहे भॼन वञनि ऐं भॼंदा आहिनि न परे भॼी ना चइबो न इहो पंहिंजे नफ़्सनि खे ॼाण कोन था असांखे छा था कयूं नार अहिड़ो वक़्तु हिकिड़ो ईंदो जॾहिं बीहारियो वेंदो का जे असांखे मोटाए वञे हा हिननि आयतुनि ते असां इनकार न करियूं ॾाढो भलो न कोन मोमिन बल कोन कर पर अलाह ताला उन्हनि खे ज़ाहिर करे ॾिनी आहे जेका शइ जो अॻे निकाईंदा भलो रुदू लाज़ मां न चवनि था त अलाह असांखे दुनिया में मोटाए रब फरमाए थो त इन्हनि खे दुनिया में मोटा पोइ त वरी साॻियो कमु कंदा इन महिल काज़ कोन्हे कूड़ आहे न हिते चवनि था दुनिया में मोटाए त असां नफ़ो पाए अचूं ऐं तुंहिंजी ॻाल्हियुनि खे मञूं ईअं कोन्हे जेको माण्हू पंहिंजे ग़लती में हूंदो आहे न मोटी ग़लती ठही वेंदो आहे ॻाल्हि न छॾाए सघंदो आहे मुंहिंजी आदत थी पई आहे पेर हुनजा ठही विया आहिनि घुमाई पई वकाल इन दुनिया जे साम्हूं हुते बीहारिया वेंदा काल अलाए सहारा न ॾिसो अलाह जे ॾाढो हाज़िरी थी चवंदा बराबरि कसम रब जो काल फज़ूकुल अज़ाब हुकुम थींदो चङो अज़ाबु तव्हां कयो कुफुर त करे हाणे तव्हांखे इहो अज़ाब अचे हक़ीक़त जो इनकार कयो आद जो कुफुर कयो क़त अची वई हाणे हे अज़ाब हितां रद कज़ब बि लद अलाह नुक़सान में अची विया हुआ माण्हू जिन अलाह जे मुलाक़ात में इनकार कयो हर तज़ा तुम साह त घड़ी आई बतन ओचितो कालू इहा हसरत न अलाह मां परत न थी आहे या चवंदा त हाय हसरत असां ॾाढो तकरीक़ कईसीं सुस्ती कईसीं मिलूं न अज़ारि बोझ पंहिंजे सिर ते खणंदा अलाह ज़ोर पुठी ते खणी हलंदा अलाह साह मां इहा ज़रूरु भला उन्हनि जे कंध ते हूंदी इंसान जी वॾी बदबख़्ती इहा आहे जो रब ताला जी मुलाक़ात बि हिकु त करे ज़िंदगी में जेको बुलंद तरीन मक़सदु आहे हुनखे कूड़ सम्झे इंसानु कहिड़ो चए पियो वॾे मक़सद खे कूड़ो सम्झे दुनिया जी ज़िंदगीअ खे आख़िर जे ज़िंदगी ते तरजीह ॾे दुनिया जे ऐश आराम खे आख़िर जे ऐश आराम ते तरजीह ॾे दुनिया जे ख़ौफ़ ख़तरे खे अलाह ताला जे ख़ौफ़ ख़तरे खां वधीक सम्झे इंसान जी इंतिहा सखावती आहे जेका हिते रब ताला सफ़र आहे चवंदा आहिनि इन इलाही हयात न दुनिया त कहिड़ो हाल थींदो ख़सर लॻी घड़ी आईर जेके असां कोताही कई हुनजे मथां हसरत पंहिंजा ॿार खणंदा कुलनि ते अलाही मल्हायात दुनिया दुनिया जी हयाती न आहे मगर खे अलाह जी असां ॼाणूं था रब तबारत जा इहे बेफ़रमान आहे ऐं उन्हनि जी बेफ़रमानी तोखे ई थी इहा ॻाल्हि बाक़ी असां महसूसु था करियूं अलाह फरमाए ऐं वरी जेकी चवनि था उहे बि मालूम थियनि थियूं हक़ीक़त में इहे ॻाल्हि अलाह जे आयतुनि खे पूरो था कनि नबी साईं सां दुश्मनी हुजे हा त पहिरीं न हुजे हा चालीह साल नका तबिस उमिरनि सिनी मां तव्हां मिसाल सॼा वरहट कयो आहियां अलाह जो क़ुर आयो जेसिताईं क़ुर नबी साईं कोन ॿुधायो हुते क़ुर आयो लथो ॿुधायो हुननि सम्झो त असांजी तहज़ीब जे ख़िलाफ़ु आहे उन्हनि जी तहज़ीब मुक़दस क़दुस कान पर इनकलाब हिकिड़ो हुओ जेको उन्हनि तस्लीम न कयो यूरोप खे कहिड़ो नुक़सानु थींदो इस्लाम छा थो करे कहिड़ी शइ इस्लाम में कान्हे जेका हुननि वटि आहे ऐं उन खां बुखिया वञा थींदा या आहे को साबित करे ॾेखारे त इस कुफर में हीअ शइ आहे इस्लाम में कान्हे तंहिं करे कुफर मजबूर में कुफर में तक़द सां बसि एतिरी ॻाल्हि आहे त नजासत कुफर में आहे उहा इस्लाम में कान्हे इहा जेकॾहिं ग़लति अॻियां जेके रसूल आहे उन्हनि खे कूड़ो कयो वियो सबर हुननि सबर कयो अलामा कुल उन तरजी वियो तकलीफ़ ॾिनी अता न जॾहिं असांजी नुसरत आई मदद आई हुनजे मथां त पोइ उन नुसरत जे करे पोइ अलाह ताला हुननि जो शान बुलंद कयो क़ौम ॾाढो ज़ाहिर थी पिया ऐं ख़तम थी विया लाम बदिर कलमात अलाह जी ॻाल्हि साॻी आहे मां अॻियनि बेफ़रमाननि ऐं अॻियनि नबियनि जा मामला असां निबेरे पूरा कया हाणे तुंहिंजो मामिलो इहो जेको आहे जेको इहो बि असां निभेरींदा रहंदासीं ईअं थींदो जातल मरसे सभिनी रसूलनि जी तव्हां वटि पहुची वञनि हज़ूरनि वर सलाह हुनजो एराज़ वग़ैरह हुननि जे मुस्तक़बिल जी तिबाही बणी मुशरकान मुलदाना हुन जा कलमात हे रजाईंदड़ कलमात हुया उन्हनि जी सज़ा हुननि जे मथां पई बाक़ी रहे उन्हनि जे लाइ ॾुख फरमाए मां त तव्हांखे पंहिंजे क़ौम जी हमदर्दी आहे हिन में शकुन आहे हमदर्दी हमदर्दी घुरिजे वॾी आहे इन हमदर्दीअ खे दफ़े करण जे लाइ हमदर्दीअ सां हुनजे मुसीबत खे दफ़े करण जे लाइ कहिड़ी कोशिशि कबी हिकिड़ी कोशिशि आहे माण्हू जी पंहिंजी हथरादी उहा कहिड़ी बि माण्हू कोशिशि करे कोशिशि में कामयाबी न थी कोशिशि जंहिंसां अलाह ताला र पंहिंजो रस्तो बणायो न कोन न बि पंहिंजो ज़ाती तौरु रस्तो नथो बणाए सघे तॾहिं त अलाह ताला फरमायो आहे न बि जेका ॻाल्हि कंदो आहे असां पंहिंजी हवा न हूंदी न बि रहो एतिरे क़दुरु हकाम में मजबूर आहे जो माखीअ जो हिकिड़ो चमिचो न बि नथो हटाए सघे पर मां चढ़े वञो हल मां अला अलाह मर्दा नबी संजन हिकदमि कफारो कयो हाणे हिते अल्ला ताला नबीअ खे पंहिंजा इश्तहाराती हिननि माण्हुनि जो एराज़ तोखे ॾुखियो थो लॻे हिन क़बर अलाए एराज़ हुउनि हिन जो मुंहुं फेरणो तव्हांखे वॾो मुश्किल थो लॻे आफ़रनि जो मुतालबो हो त जेकर तूं न बि आहीं त असांखे अहिड़ो को निशान करे ॾेखार जंहिंखे ॾिसी असां सभई यकीन करियूं ईमान आणण ते मजबूर थियूं हज़ूरनि वर सलाहु हुननि हिदायत लाइ ताईं हरीस हुया दिलि में चाहिण लॻा त जेकर हिन जो मुतालबो पूरो कजे अलाह ताला फरमाए फरवाइ तबियत कई तकवीनात में अलाह ताला जी मसीहत आहे दुनिया सारी मुतज़ाद सां भरे था तयीसि हक़ु बात ऐं नबी जी तमना इहा आई त जेका सभु फर्मा बरदार थियनि सभु में हलनि इहा तबई आहे ऐं तबई तक़ाज़ा ऐं तकाज़ा इहे मुस्लमान थियनि तबलीग तबई तकाज़ा इहे त हिकिड़ो बि काफ़िर न हुजे चयो त उ ॾेखारियो निकिती हिननि बेहरमती कई क़ौम सां फरमाइशी निशानात खां बाद जेकॾहिं इन राशि कंदो त बचण जे लाइ दिन में रहण जे लाइ इहो गदार जे लाइ सज़ा दिन में रहण जे लाइ न आहे इहा सज़ा अलाह ताला फरमाए थो त हो त तोखां घुरनि था त वॾे में वॾो मौजो ॾेखारे त जीअं सिधी राह ते अचनि पर अलाह ताला जी मशीहत जे इहो ख़िलाफ़ु जबर कोन्हे करिणो जेकर तोखे हिननि जो मुंहुं ॾुखो थो लॻे ॾुखियो थो लॻे त हिन पई तव्हांखे नफ़ा कमु रहिया तोखे ख़्यालु आहे त तूं ज़मीन में सुराख कर सुरा पोइ उन सोराख मुंहिंजो जेकी चवे न हाणे ॾियो हुननि खे ॾिसनि त बराबरि तबियत सोराखियूं लही वेंदव जेकी चवनि हीउ राजा या वरी आसमान चढ़े थो ॾिजो मूं वॾी ॻाल्हि आहे अलाह ताला तूं आहे तूं हुननि वटि आणे या ॾाकण कर भलो छा लाला जमा अला रदा पोइ इन ते हिदायत ते न अचनि मुमकिन आहे हेॾे कम खां बाद असुल मशीत ख़ुदा जी जेकर हिदायत आणे हा तकुननि में जायली तूं न नथिजाए नादाननि अणॼाणनि महि तूं न नथिजाए माना इहो कमु अणॼाणनि जो आहे अहिड़ा मजबूर कुन मात पैदा करे अलाह जे क़वानीन हिकमत ऐं तदबीर जे ख़िलाफ़ु कंहिं शइ जो वाकियो हुजनि इहा उमेदु रख त जीअं हिदायत वारा थियनि इहो बि पाण खे अलाह जे हवाले करे जेको हुकुम ईंदो वञे वञे जेको हुकुम ईंदो वञे वञे पोइ जेकॾहिं तव्हांखे तलब कनि था मौज जे अलाह जी मर्ज़ी आहे करे न करे हो तोखे चवंदो आहे ज़मीन में सुराक कर त पोइ ओहर पोइ चवंदा आसमान में उॾरी वञनि त पोइ पागल पंहिंजी बेवकूफ़ी ते बिना चलाइण बेवकूफ़ माण्हू बि ईअं न चवंदो आहे त मुंहिंजी मर्ज़ी घटि आहे हर हिकिड़ो चवंदो त मां अकल मिलंदो आहियां केरु चवंदो आहे त असांजी लसी खटी आहे नफ़क़ जी माना सर्ब ज़मीन जी सुराक आया त हाणे माना बुरहान पंहिंजी सिदकति फला तकूरनि में उन्हनि जे मुक़ाबले में सब्री सफ़ेद अचे मोहन ॿुधंदा ॻाल्हि कनि हूंदा ॿुधंदा उहे कंदा जेके ॿुधनि त हे आहिनि कुलू जा मरी चुका आहिनि हाणे अलाह ताला फरमाइशी खां मोज़ात कोन्हे पर क़वानीन कुदरत जा फैसला हिकमत जा हा अलाह ताला जे रहमत जा जेके मामला आहिनि से सभु इन्हीअ जी बुनियाद ते आहिनि त रब ताला पंहिंजी मर्ज़ी सां जेकी मुनासिबु थींदी कोई ॿुधाए तव्हांजे अकुल ते न आहे अलाह जे अकुल ते आहे आमिन दा बतिन जेको जानवर आहे अला ताइरी जतीर पखी जेके उॾनि था पंहिंजे परनि सां केॾे फंदी आहे इहे सभु तव्हां वांगुरु क़ौमूं आहिनि न मां फरत न फिर किताब में शइ असां कोन छॾियो आहे किताब में का शइ रब काश पे रब पेर हली निकिरंदा हुआ पहुचंदा हिननि आयतुनि में अलाह ताला किन हिकमतुनि ते मतिलबु फरमायो आहे फरमायो अथसि त फरमाइशी निशाना त असां नथा ॾेखारियूं उन में को हर्ज़ु कोन्हे को छाकाणि त इन फरमाइशी निशाना ते ॾेखारण में तव्हांजे ईमान जेको को ठीकु कोन्हे जो तव्हां कयो आहे ॾिसो दुनिया जे जहान में केतिरियूं शयूं हलनि थियूं के उॾरनि था के ज़मीन ते सुरकनि था के पाणी में ॿुॾनि था के तरनि था अलाह ताला ख़ासि वज़ह सां उन्हनि खे पैदा कयो आहे उनखे ख़ासि फितर सां पैदा कयो आहे हाणे इहे जेकॾहिं फरमाइशी निशानात घुरनि ऐं चवनि त साईं असां हीअं हुजूं हा ऐं हीअं हुजूं हा इहो केतिरो केतिरो ख़िलाफ़ु आहे फितरत जे ख़िलाफ़ु आहे जो पखी चए त मूंखे ॿाहिरि खणायो जानवर ज़मीन ते अचनि त मूंखे उॾारे हिकु जाइ ते पहुचायो तव्हां अहिड़ा मौजा अहिड़ा अहिड़ा निशाना था घुरो इंसानी फितरत जे मुआ तालीम आहे आहे क़ुर में उहा ॿुधाई अथई फतरत अलाही फतर अला सले हा अलाह जी फितरत उहा आहे जंहिं ते माण्हुनि खे पैदा कयो अलाह ताला हाणे जेकॾहिं को अञा ॿियूं ॻाल्हियूं घुरे उन्हनि जो इहो मिसाल आहे जीअं पखियुनि जो मुतालबो फ़र्क़ु कयो हुजे जानवरनि जो मुतालबो ग़लति हुजे तव्हांजो मुतालबो ग़लति हुजे कीअं अखनसबिन सुरे नालो हिकिड़ो शख़्स हो उहो अबू जहल पाण में मुलाक़ात हुई अबू जहल जो नालो अबुल हकम हुयो मोहम्मद अखबर मोहम्मद हाणे हिते ॿियो को अहिड़ो माण्हू कोन्हे जेको तुंहिंजो कलाम ॿुधे मूंखां मां ॻाल्हायां भला चई सही बिलवा हर कंहिं कुरेश कुरेश करे झंडो हिननि जे हथ में ऐं साईं शिकायत पाणी पिया अगरि ऐं हज हज बि आहे हिन काबे जा हिजाब थो कुलियूं ॿुधियूं पोइ वरी हज बि ख़ानदान थी अनुदवत मजल सुखी कोन थियो नुबूअत उन्हनि खे कुरेश खे सुञा थो करे तॾहिं था चयूं छा त इहा असां न वञा ॻाल्हि हारस बिन आमिर बिन नौफ़ल बिन अब्द मुना बिन ख़ुशी बिन ख़िलाफ इहो बि नबी अकरम सलाह से मुंहिंजे ख़ानदान में छो त अब्द मुनाफ़ में गॾजनि था हारस बिन आमिर बिन नौफ़ल बिन अब्द मुनाफ़ हज़ूर अनवर सलाह सम्झ मथे ख़ानदान में जो पोइ नबी साईं खे अलानी आहे कूड़ो कंदो चवंदो त कूड़ो ऐं रद ॻाल्हाईंदो हो हिक दफ़े पंहिंजे घर में वञी अकेलो थी वेठो पोइ चई त उते त पंहिंजे कचहरी में आकाश खे ॿुधाए ॾिसो हालांकि हे सख़्तु अलॻि ज़ाहिर घटि वधि वॾा लॻियो कालू या मोहम्मद मां जे तना बि तूं सचो आहे पर जेका तो शइ पेश कई आहे उहा असांखे नथी वणे पई इहा ॻाल्हि तुंहिंजी असांखे ॾाढी बुरी थी लॻे पई जेका तो शइ आहे आंदी आहे क़ुर जी ऐं ॻाल्हियूं सम्झूं थियूं इन ॻाल्हि खे एॾो हुयो ऐं एॾो तकलीफ़ में विधो मायूस थी पिया छा कजे भला भला हिननि जे हिदायत लाइ तूं ज़मीन मां सोराग कढो या आसमान ते हज़ूर अंदर सलाह जे ग़मगीन हुजण जो ऐं ॾुख हुजण जो सबबु सिर्फ़ु इहो त ख़ुदा जे क़ुर जो इनकार था कनि हाणे तव्हां ॾिसो हिन मुल्क जे अंदरि जेकर इनकार आहे त कंहिंजे शख़्सियत जो इनकार कोन्हे क़ुर ॿुधाए त चवंदा त बसि जेकर क़ुर न ॿुधाए पोइ जिते किथे माण्हू मक़बूल आहे हुकूमत में अमीरनि में ताजरनि में पंहिंजे मुआशिरे माहौल में दुश्मनी सिर्फ़ सिर्फ़ु जे करे चई बाबा हीउ कमु तुंहिंजो नाजाइज़ आहे ॿाहिरि हूंदा त बि हूंदो तुंहिंजी रफ़्तार ग़लति आहे इहा ई शइ आहे जेका अलाह जो क़ुर आहे जेको विच में अचे जुदा थो करे हर हिकु खे हिकिड़ो क़ुर जे पासे पासे ॾियो ॾियो ॿिए इहा शइ ॾाढी सख़्तु थी पई आहे पोइ उहे आहे जेके कुफार हूंदा पोइ वरी आख़िर ॾिनिकु ॾियण जे लाइ चवंदा त हला लाइ अलाचनि अक्सर पर केतिरा नथा ॼाण अलाह पखी आहिनि पंहिंजे फितरत ते उॾरनि था जानवर आहिनि पंहिंजे पेट ते सुरकनि था मच्छियूं आहिनि पाणी जे अंदरि हलनि थियूं इहे पंहिंजे फितरत ते हलनि था न तव्हां छो फितरत पंहिंजी गुम कई आहे कुल मोली फितरत तव्हां पंहिंजी फितरत जो गुम कई आहे पंहिंजे पीउ ॾाॾे जे तरीक़े ते हलायो अलाह जी गुलामी छॾे ग़ैर जी गुलामी इख़्तियार कई अथऊं अलाह जी हुकूमत छॾे तव्हां ग़ैर जी हुकूमत में पिया आहियो न बुत पथर पंहिंजा हथराथ शयूं ठाहे उहे काफ़रनि जी अहिड़ी बुरी हालत जो बि का शइ न लभंदी त मिटीअ जूं ढोरियूं ठाहे ढेर जूं ठाहे उन में ख़रीदी करे ॿकरी ॾुहीं कंदासीं एॾी फितरत छॾे न न मच्छ अहिड़ो गुनाह कयो न पखियुनि अहिड़ो गुनाह कयो न जानवरनि अहिड़ो गुनाह कयो तव्हां अहिड़ा गुनाह था कयो फितरत खे तिबाही ऐं इहा हालत आहे फितरत जी तिबाही राजो की तहज़ीब खे ॾिसो छा हालति आहे आखिरनि खे शह ॾेई विया आहिनि हेॾे इस्लाम जो तकदुस इस्लाम जी तालीम इस्लाम जी परहेज़ हिजाब सतुर नेक ॻाल्हियूं न वणनि इहो थी वियो कज़ब बि आयत न असांजे आयतुनि खे जेके कूड़ो था कनि सुम्हन ज़ुल्मात मई शइ अलाह जेके अलाह घुरे ज़िले ॾियो उहो रस्ता हिदायत जा छॾे घुमराई ते वञी बीठो मथां अलाह ताला फर्माए छो माल गुलनि में वहाल आहे वहााल आहे हे ज़लाल जी निस्बत जेका ख़ुदा ॾे आहे या तकवीनी निस्बत आहे तशरी निस्बत न आहे जो ख़ुदा त खोड़ी गुमराह करे पोइ क़ुर छो मोकिलियईं आदरा न तकवीनी निस्बत त ॿुधाईंदो जेको असबाब इख़्तियारु कंदो घुमाही जा अलाह ताली घुराई जेको असबाबु कंदो इख़्तियार हिदायत अलाही हिदाय मिसाल ईअं आहे जीअं पाणी पाणी जो खॾो खणी भरियो हिन शैतान जो इंसान अधो हुई हा इहो अकुल जे करे थियो आहे अकुल अलाह ताला ॾिनो करे जे अकुल खां सवाइ अलाह ताला इंसान खे पैदा करिया त पोइ घणी मखलूक अकुल हुई कहिड़ी ज़रूरत हुई इम्तियात आरामान अलमल अलाह ताला फरमाए थो इहे सभु शयूं आहिनि बाक़ी ॿिए कम जे लाइ अशम कमर त सितारा बि कनि इहो कनि था हिसाब किताब त आसमान ज़मीन जे सितारनि सिजनि चंदनि ते बीठो आहे इहो कमु बि न आहे तव्हांजो तव्हांजो कमु कमाए अलॻि भया क़ुर ख़ुरालक इन अताक अज़ाबुनि लाइ जेकॾहिं अज़ाब अची वञे तव्हां सावा घड़ी अचे भले इहा तदून पोइ तव्हां वरी बि ख़ुदा थी सघंदव यक्ष मां तदून हिन परे कंदो अलाह ताला उन मुसीबत खे जंहिंजे लाइ तव्हां पुकारींदव हिन सां थी करे मां पोइ त मुशिरक तव्हांखे विसरी वेंदा आहिनि जिन खे तव्हां शिरक कंदा शरीफ़ कंदा उहे त तव्हां हलिया वेंदा अलाह ताला रखबू किताब अलाह बि वेंदा हुते ॿेड़नि में चढ़नि था त पोइ चवनि था त अलाह ताला खे में चढ़नि त ईअं ऐं जेकॾहिं सुकीअ ते अचनि त हितां सम्झ में आयो त पंहिंजे असबाब ते हिननि खे एॾो ईमान आहे असबाब में कमज़ोरी आहे पोइ ख़ुदा यादि थो अचे इहे असबाब हिन जा खुदा आहिनि जेको सुकी त पेपर आहे पर जे पाणी में वञे त पोइ ॾिजे खुदा खां की थो ईमान हुनजो किथे आहे हिकु फ़र्क़ु आहे तबियत में हाणे आयो अथसि त हाणे मां हिते निंढ को थियो आहियां पाणी में ॿुॾी न मरां सुकीअ ते थो घुमां थो पर ताला फरमाए थो त अलाह ताला खे इहा ॻाल्हि मुश्किल आहे जॾहिं सुकल ज़मीन में माण्हू खे ॿोड़े छॾे जेको पाणी में महफ़ूज़ रखंदो आहे सुकल में ॻोड़े सघे लकत अरसल न आहे कबिल अॻे असां मोकिलियोसीं रसूल पर अखदनाम बिल बासा आहे उन ते मुसीबत आहे बासा आहे तकलीफ़ आहे दुखु आई दुख आहे हुनखे इन जे लाइ असां ॾिनोसीं जीअं थियनि पंहिंजे रसूल ते ऐं नेकी जे तरफ़ माइल थियनि पर हुननि ईअं कोन कयो कुझु वक़्तु हली ऐं पोइ असां फिरी विया बासा चइबो आहे शिदत पकड़ जी सुञाई तमामु घणी मुसीबत अमवाल आहे माल में मुसीबत खाधे पीते में मुसीबत इहा मर्ज़ आफ़तूं बदन में अहिड़ी तरह थी पियो ऐं इहा तज़ारो अलाह त बराबरि निज़ारी करणु लॻा पियो तज़ारो चइबो आहे निज़ारी करणु पंहिंजे कुफर खां मुंहुं मोड़े ईमान ॾे अचनि अलाह कनि माण्हू खे बीमारी थींदी आहे मुसीबत थींदी आहे अॼु परेशान थींदो आहे उथी वेही न सघे तप अचे वठेसि पोइ अहिड़ी हालति थींदी आहे जो माण्हू आज़िज़ थी पवंदो आहे पोइ चवंदासीं मस्जिद जो दर न छॾींदुसि मुदे वारे बुख़ार खे ॾिसो चवंदा दुआ कयो उथां त मस्जिद जो दर न छॾियो वरी साॻियो उहा परवाही कोन्हे इंसानु अलाह जे नेमतुनि जो अहिड़ो इनकार थो करे इहो नज़र इहा हिकिड़ी क़ुर जी मैंबर साज़ी आहे मैंबर हिन ख़्याल जा हुजनि हिन क़िस्म जा हुजनि भला पर जेकॾहिं असांजो बास अज़ाब हिन ते अचे हा त ज़रूरु अज़ाब अची वियो त निज़ारी कयूं पोइ दिलियूं वरी कारी थी वियूं मां नसू मां बि जेका नसीहत ॾिनी हुनखे वॾो इम्तिहान आहे अलाह ताला अहिड़े इम्तिहान बचाए ॿुधाइबो तबलीग खे सम्झाइबो पोइ का तकलीफ़ बि अची वेंदी तकलीफ़ लही वेंदी वरी असां जॾहिं गाफ़िर थींदा अलाह ताला दरवाज़ा नेमतुनि जा खोले पिजी कंदो हे करियूं पिया जॾहिं कुंड जी वेंदा उन्हनि खे ख़ुशि थी उतू बीमा उतू जेकी मिलियो उन ते ख़ुशि थिया कुंडजी विया अखदना पोजो पकड़ींदासीं पैदा मोबिल सोन कोनामे थी वेंदा आस थोड़े बीह गुज़िश त आया त अलाह ताला अज़ाब जे अचण जो इस्तेमालु ॾिनो हाणे वाकियात जो हवालो थो ॾिए पुराणे ज़माने में ईअं अज़ाब आया ऐं अहिड़ी तरह सां अज़ाब अची विया जो जेकवा शेतानी ते तीअं बि परवाह थिया ॿुधायो तव्हांजी दुरुस्त हालत में अलाह ताला तव्हांजा कन पकड़े दुनिया में ॿोड़नि जो वजूद तव्हांखे नथो सबक ॾिए वा बि अखियूं तव्हांजी ज़ायो करे नाबीन आहिनि उहे तव्हांखे नथा सबक ॾियनि नथा सम्झाइनि जेको सम्झाए ऐं तव्हांखे इहे ॻाल्हियूं ॿुधाए साफ़ु सम्झाए ॿियो केरु अथव फुलत में न मज़ाब लाइ वक़्तु आहे चवनि त अलाह जो अज़ाब ओचितो अची वञे पोइ छा कजे उन कंहिं सर्फ आयात अलाह ताला जो फरमाए असां आया त उन्हनि खे ॿुधायूं त जीअं तवजो कनि थियूं कनि सुम्हूं पोइ वरी मुंहुं मोड़े था वञनि खुलारत में नथा मज़ाब लाइ भक्त अथनि ॾाढा अचे ज़ाहिर अचे या मक्सी अचे हली हलो वियो ज़ालिम नलाकु थींदा मगर क़बल ज़ालिम अल सां इहा न इस्तेफ़ाम टुटी न थी वञे अमान रसल मुरसलीन इलाहब बशरीन अल अलाह ताला तो फरमाए तस असां रसूलनि खे मोकिलियो आहे मनज़रीन ऐं ख़ौफ़ खां रिजाए ॾींदड़ ख़ुदा जी बेफ़रमानी मन आमन जंहिं ईमान आंदो असल फलाह ख़ौफ़ अलम अल जनून जंहिं इस्लाह इस्लाह कई हुनजे मथां को ख़ौफ़ कई वल्लदी कदम बि आयात न जिन असांजे आयातुनि खे कूड़ो कयो ऐं जिन कानून असांजा कुल आहिनि हुननि खे ठोकरायो अज़ाब अज़ाब पकड़ी थो बीमा कान जो फिस करे हिननि माण्हुनि नबी अकरम सलाह सलम ते वरी ॿी हुजत पेश कई जुज़ी हुजतूं अज़ाब इलाही खां निडर थियण वारा माण्हू फरमाइशनि खां मुंहुं न ॿोड़ींदा आहिनि ऐं नबीअ खे नबीअ जे ताबेदारनि खे धकु करण जी कोशिशि कंदा आहिनि तबशीर ऐं इंज़ार उन्हनि में तासीर न कंदो आहे वरी वरी पंहिंजे दावा खे ग़लति दावा खे दोहिराईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे ग़लति अक़ीदे ग़लति अमल जी दुरुस्ती करण जे लाइ कोशिशि कंदा आहिनि ऐं منصب रिसाल जो हुननि वटि को ॿियो मनसबु आहे ख़ुदा जो मनसबु आहे माना रसूल खां उहा तलब करणु जेका ख़ुदा खां घुरिजे ऐं ख़ुदा खे बाहिश्तार न सम्झंदा आहिनि ख़ुदा खे ॾेझूं सम्झंदा आहिनि छाजो त ख़ुदा असांजो जेको क़ुर मोकिलियो आहे रसूल मोकिलियो आहे चइबो त मजबूर आहे चईं त जेकर इहे चङा न थींदा न मञींदा मूंखे ग़लति मुंहिंजी हे सलाह सम्झनि खे अलाहाए तव्हांखे चवे न लाकु मां तव्हांखे चयो त मां जा खज़ाना आहिनि तव्हांखे ॾियां या ॾेखारियां मां ग़ैब कुझु ॼाणा सुभाणे छा थींदो हिन तबियल मां इहो आहे भई रब जो वेही आयो आहे उहो उनजी काबेदारी थी पोइ चवनि अंधो आहे सॼो आहे बाक़ी ख़बर आहे तव्हांखे ख़बर न आहे इहे बराबरि आहिनि अफला त फ़ख़्रू नथा सम्झ पिया भई वही मादे थो अचे न मां सॼो थियसि न तव्हां कोन थो अचे तव्हां अंधायो न अंधो सॼो किताब थींदो आहे सॼो अंधे जो काब थींदो आहे अंधा रब ते हलंदा वॾी को मालिक कोन हूंदो हुते अला शफ़ काफ़रनि चयो त तव्हांजी कचहरी में सम्झो काफ़रनि इन क़िस्म जो मुतालबो कयो हज़ूर सलाह साईं के ॻाल्हियूं सुठी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं तव्हांजी नियत आहे चङो घुराए चयोसि त सुठी ॻाल्हि आहे कहिड़ी जो तव्हां वटि माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके उन्हनि सां असां नथा ॾेई सघूं असांजी इज़त जे ख़िलाफ़ु आहे अहिड़ी कचहरी में विया कहिड़ा सुहेब अमार बिलाल अबाद बिन अरब ज़ोफ़ा मुस्लिम फुकरा हे मोहम्मद अरज़ी त अरज़ी त बिहाल आहे तूं पंहिंजी हेॾी शरीफ़ ख़ानदान ऐं सतरि साल ते जनत ईंदी आहे हिनखे परे परे जनत जे ॿाहिरां एतिरो परे करे जनत आहे भला ॻाल्हाइनि मूंसां जेका कचहरी कनि माना वेहंदे न बीह करे सलाहु सम्झनि थिए ख़ासि सख़्तु इहे अचनि ऐं अची कुझु ग़रीब थियनि मथो त अलाह ताला फरमायो त तूं ज़मीन में सुरा कढे या आसमान में वञी इहे अहिड़ा हूंदा जे बि ताक़त आहे त भला इन करे ॾेखारे पर तबई हिकिड़ो मैलान थींदो आहे ॿियो थींदो आहे शरई मैलान शरई मैलान त आहे मगर तबई मैलान इहो आहे हुननि जो तबई मैलान अहिड़े त गॾिजऊं न नबी साईं जो वरी हेठि अचनि नबी साईं फरमाइनि था मुंहिंजो मिसाल अहिड़ो आहे मसल जो मसलो मुंहिंजो मिसाल अहिड़ो आहे जीअं हिकिड़ो बाहि खे ॿारे औक त नार आहे रोशनाई जे लाइ बाहि खे ॿारे अॼु ईअं हूंदो अॼु बादशाही बाहियूं ॿारबियूं त जीअं रोशनी थी पोइ हिकिड़ा काठियूं वेठा विझनि पोइ कचहरी थी वञे बाहि ते भरे थो बची कोन हूंदियूं गोला ऐं शादियुनि में असांजे हिन ॻोठ में ख़ुदि काठियुनि जो ॿुधाइणो हूंदो हो वरी पंजड़नि जो ॿुधाइणो हूंदो हुओ वरी लांडियुनि जो ठाहिण जो ॿुधाइणो हूंदो हो वरी जेगनि जे चरनि खाइण जो ॿुधाइणो हूंदो हुओ पुराणे ज़माने जी ॻाल्हि कोन पोइ काठियुनि जे लाइ हर को काठियूं खयूं अचे गाॾियूं ॾेर थी वञनि काठियुनि जा पोइ शादी जूं ॿ टे राति जो हुजनि दो रुपियो वॼंदो साईं हेॾां माण्हू हेॾा माण्हू अॼु क़िस्म जी लाठी बहरे हिकिड़ो कंदो पोइ बाहि विच में ॿरंदी थोरी झकी थी अड़े बाबा काठियूं खुटियूं तव्हांजा ॿुधायो तव्हां असांखे बि न न बाबा खणी वरी थी अहिड़े नमूने जा हूंदा कमतूं अहिड़ा ख़्यालु आहे अहिड़ी ॻाल्हियूं आहिनि जाइद जे ज़माने जी जेका रस्मूं तमामु रस्मूं तबई तरह सां दुनिया में थींदियूं रहंदियूं पोइ खे राति जे हुनजी इबादत में हुसन नियत में इख़लास में अहिड़ी हालत आहे जो शिव तरियत रखी था अचनि जाॾे कर त हलिया वञनि कलमो पढ़नि था अहिड़ी हालत में जो इन कलम पढ़ण ते हुननि सां रसा ॾिसी चवनि था शिरक कर फलाणे बुत खे मञी हज़र बुट जीअं छोकिरा कहिड़ी ऐं हीअ हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि यादि रखो इहा ॻाल्हि त मके मुकरम जे तेरहनि सालनि में जेके शख़्स पैदा थिया हिकिड़ो मुनाफ़िक़ु न निकितो हिननि मां ख़ासि ॻाल्हि आहे इहो हिकिड़ो वॾो इस्तक़राहु आहे ऐं इस्तकरा ताम इहा चयल आहे सारी दुनिया ॾेखारनि हिकिड़ो मकी माण्हुनि मञा को मुनाफ़िक ताक़त थी पोइ माण्हू केतिरा मजबूर थी इस्लाम खे मञण सम्झो त ख़ैरु कोन्हे इएं बचाव कबो पोइ मुस्लमाननि सां बि हिकु ॿाहिरियुमि काफ़रनि सां अंदरियुमि अलाह सां मोमिन अलाह खे छॾण जी पर पंहिंजे नसनि ते छॾनि ख़िदा जो नतीजो हुननि खे पको इन मुनाफ़िरा जहनम खे माण्हू पिया जिन जे जिन दिलिनि जे गहराइनि में को रखियो अलाह ताला उन मुक़ाबले में जहनम जी गहरायूं हुननि खे ॾींदियूं ऐं वरी ॿी ॻाल्हि त ख़िलाफ़त हुकूमत जो लाइक़ु उहो माण्हू थींदो जेको इनकलाब आणे इस्लामी तहज़ीब जो मसाहिब छिके छिके छिके इनकलाब आणे कामयाब थी आदलाना हुकूमत उहो क़ाइमु कंदो आहे जेको मज़लूम थी रहियो हुजे जेकर मज़लूम थी न रहियो आहे त आदलाना हुकूमत तंहिं करे महाजरीन जे लाइ फरमाए बि लाइतु ऐं कुरेश ख़ानदान पहिरें नबी साईं सां ताईद कई तंहिं करे अवल हा इस्लाम में अकदम हा इस्लाम में असबक हा इस्लाम में तंहिं करे अवल ऐं अकदम थिया पोइ हुकूमत जे कुरेश अंसार इहो मसइलो कोन सम्झो हो तॾहिं सकीफ़ अहमियत वेही रहिया त भई सात दिन उबाद में अची वेठो चादर हज़ूरनि वटि सलाह सम्झनि जी वफ़ात जो मौक़ो थी वियो उमिरि फारूक चयो सिंधी खे तव्हां हलो हिते जनाज़े जी निमाज़ आहे मामिलो आहे इहो त जॾहिं थिए हेॾा अज़ीम जेके शख़्सियतूं हूंदियूं आहिनि तिन जे जनाज़े में तकड़ि न कंदी आहे हा इहो मसइलो आहे ख़ुदा करे घणा ॿोली बि कंदा आहिनि पर कुझु केरु शरीयत शरीयत करे खणंदा आहिनि हुते शरीयत आहे हिन में सभु न आहे पर मकान बि शरीयत में कजो आहे कोन्हे वठो न कबी आहे अख हर हिकु तरह उन्हनि मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब जो जनाज़ो पढ़ायोसीं वटि वठां जनाज़े वेसो रखियो बाबा गरीब साईं ॾह हज़ार माण्हू आया मुंहिंजे देरि करण बाबा एतिरा हुया न माण्हू ॾह हज़ार माण्हू माण्हू कनि तकड़ सां जल्दी कर बाबा माण्हू त ॾिसो हिकिड़े हमरा मथे चढ़ो ई साईं कतारूं हुन माण्हू मां छॾे न पिया अलाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे को जो वक़्तु त कोन हो ॿिए पहरी खां पोइ नमाज़ पढ़ी पोइ कंहिंसे ॿिए पहरी खां टे पहरी ताईं हे ॿ अढाई कलाक हुई वक़्तु आहे अजीब क़िस्म जा माण्हू वहेर खणी कयो मां जॾहिं ॾाढो चुप कई अॼु थो इहो मसइलो मां खोलियां मजबूर हज़र दीज़ी कयो अज़ीम जेके शख़्सियतूं ربڑی بات بات صاحب حکومت حکومت ملاي جو جي باتاي حكوموني ها استغفر الله تعالى جي تادي مون لکيو نه بن भला को इमाम त हुजे जेको अॻु वारो न बीजे जी त जीत थी न करे हेॾी ज़रूरत हुन चयो अमीर उमिन उमिन अमीर अमीर को तव्हां वञो अमीर असां वञूं माना गॾियल हिकिड़ी हुकूमत क़ाइमु कजे जेके जमोरी हुकूमत चइबो आहे पार्लिमानी बोर्ड अॼोके इस्तलाह में ईअं सम्झंदा आहिनि हिनखे इहा ख़बर न ई सादबा हर उमिरि फारूक जो ख़्यालु हो त मां हर उमिरि फारूक नंढो खणी बीह रहे त जेको चवंदो न बि वाह चढ़े त मिलंदुसि पोइ जेको सिधी करे आयत पढ़ी त पोइ ॾिठो सिख आयत हुई क़रान पर असां को बि अहिड़ो माण्हू मदीन जे गिटनि में न हुयो मगर इहो पढ़ंदो हुते आयत अॼु यादि आहे पोइ जॾहिं क़ुर जी आयत अहिड़े मौके ते नथी यादि अचे त हीअ छो यादि अचे सभु त यादि कोन कंदा आहिनि इहे ॻाल्हियूं जंहिंजो वास्तो हूंदो आहे हिन ॻाल्हि सां उहो यादि कंदो आहे इहो ई माण्हू जंहिंजो वास्तो हिन सां यादि बि न नी घोड़े बि ज़ाब्तो की हेॾे बि ज़ातो कई की ही उमर फारूक आहे हिनजी बैत कई अबा बकर सिद्दी उमर फारूक थी ऐं चए थो जंहिं मजलिस में नबी साईं फरमायो आहे नवी साईं फरमायो आहे त मां ऐं ईअं फरमायो त जात अबू बकर सिद्दीक ऐं मां फरमायो फलाणो ऐं मां फराणो तंहिं करे अबू बकर सिद्दीक जंहिं जाइ ते हूंदो उते ख़रीफ़ थींदो उहा कौम ख़ैरियत न ॾिसंदी उहो बि वठी पुठो करे उबायो मां तुंहिंजी बैद थो कयां आयो त फतिरो अथमि पोइ तूं जेकॾहिं सख़्तु हुकुम आहे जंहिंजो तर्जुमो करण ई ॾुखियो पियो लॻे क़ुरान जी ॻाल्हि बि नालम जी माना घणियूं आहिनि माना हक़ विञाईंदड़ थींदे तूं पोइ इन्हनि जो पंहिंजे हक़ खे इहा आहे न तोखे गुमराह हिदायत माना अलाह त हिते बि इएं आहे न भला हिनखे चई त हे चवनि अलाह ताला थो फरमाए हिनखे न उथाराए छो बसि ॾिसो न हिननि खे न आयो हिसाब कोन्हे हिसाबु तोखां तुंहिंजो हिसाबु जॾहिं साहिब जेके गॾु ऐं इबादत में मसरूफ़ आहिनि हिता में मसरूफ़ आहिनि अलाह त फरमाए त इन्हनि जे हिसाबु तुंहिंजे हिसाबु कंहिंजो कंहिंखे न आहे त काखण जो हिसाबु न बि हुके थी मतिलबु आहे त उन्हनि जे हिसाब सां जेके तोसां तुंहिंजे अमल में उन्हनि में ई हर कंहिंजो हिसाबु हर कंहिं हर खां आहे त पोइ हुननि जे हिसाब सां कीअं वठंदो तंहिं करे इहो ख़तरो न थियो मुस्लमान थियनि न थियनि दम पोइ तूं हिनखे जेके माण्हू रज़ा जो ई ख़ुदा जी घुरनि था पिया कीअं वरी दिलि में ख़्यालु आयो त चऊं ॾी सोच कजे जे काफ़र जो अचनि न त पोइ हिननि खे मां उते होॾे वञी हुननि सां गॾु ॻाल्हायां हिन कचहरी में अची सूरत आहे पहिरियों बुख थियो पाण उथी वियो इन जे हिनजे त मनो कान्हे हिते पंहिंजे कचहरी में हिननि खे न उथार पर पाण उथी न वञे इहा त ॻाल्हि ई कान्हे बि साईं जो इरादो कयो त पोइ वरी उन्हनि सां उथी मां ओॾे ॻाल्हाईंदुसि परे संदन जाए त किथे कीअं कजे छो त तबलीग हुई कबी हुननि जे घरनि घरनि ते वञी भला हाणे ॿई शर्त क़बूल कनि तुंहिंजे कचहरी में वेहनि तूं बि न उथार तूं बि वेहनि हाणे थिए कलाम गुफ़्तगु काफ़िर सुवाल करे का ॻाल्हि पुछे अलाह ताला थो फरमाए त ॻाल्हि जॾहिं त जवाबु ॾेबु ॾियणो आहे पर अलाकात कनि तुंहिंजी निगाह जेका आहे न सा अमार सुहिब सलमान सलमान कोन हो सोहब बिलाल अमार इन्हनि खां पंहिंजी नज़र कॾहिं पए जवाबु हुननि खे ॾे पियो ॾिसु हिननि खे छो त तुंहिंजी नज़र जे ॾिसण जे लाइ इहे न हो न आहिनि हुनखे नज़र बि न काफ़र ते नज़र बि न अ ॾिस बि न हुननि अलाह त इन अलावा मताना बि अख खणी मिलंदी अहिड़ी तरह सां चवनि पिया अलाह ताला अचे हिननि ते थोरो कयो आहे तव्हां कहिड़ो शुक्र कयो रब तव्हांजो रहीम आहे अन हो मनकुम सूहनि एतिरे क़दुरु रहीम जो तव्हां मुंहिंजा को गफ़लत करे जहालती करे सुमता तोबा करे इन्हनि खे बसर जवाबु ॾिनो इन्हनि जूं गुनाह बि ग़लतियूं बि माफ़ आहिनि रुगो तोभा कंदा वञनि ऐं जहालत सां सूर उनजे मथां मां ॻाल्हायो आहे त जेतिरो क़दुरु माण्हू बुराई करे थो ओतिरो जाहिस कबो जहालत इलत नाहे जहालत इलत नाहे बद अमल इलत आहे जहालत जो हिते इहो इहो रवियो आहे माना जहालत जे करे माण्हू गुनाह कंदो आहे गुनाह जे करे जहालत मालूम थींदी आहे हिकिड़ो बुरान निमी हूंदो आहे बुरहान लिमी हूंदो आहे हीअ शइ वाकई आहे त जहालत जे सभु माण्हू गुनाह कंदो आहे पर गुनाह जे करे जहालत जो अंदाज़ सम्झ में ईंदो आहे जेको मालूल आहे सो इलत थी पई जेको इलत आहे सभिनी मालूल बणिजी हुई जहिड़े पासे न वञोसि त सही आहे जिते दलील दायर हूंदो आहे उते इलत सही आहे गुनाह था कनि जहालत अॻ में गुनाह में जहालत कहिड़ी ख़बर गुनाह ज़ाहिर आहे न ऐं फ़ैसिलो हक़ीक़त में वरी जहालतना इहो बुरहान ॾिनी पियो बुरहान ॾिनी पियो ज़ाहिर मालूम ठीकु आहे जॾहिं ईअं आहे त पोइ पोइ जेतिरो जेतिरो माण्हू गुनाह कंदो वॾो आलम आहे वॾो बुज़ुर्ग आहे पर हिकिड़ो गुनाह सर वरितुसि हुनजे लाइ हज़रत इस्लाम तॾहिं मछी जे पेट में नथो चए लाइ त सुभान था इन ई कोन जाहिली नथो चए छो त सुभाणे ज़रूरु जहाल इन कोन त ज़ालमीन चए थो छो त अदालत जे मौक़े ते कोन्हे ॿाहिरि कोन्हे जेको नुस्ख़ो उहो ॿुधाए थो गॾु फसल आयात अहिड़ी तरह सां आयात तस्वीर था कयूं तस्तबी न जीअं पधरो थी पए सभिनी रोटी मुजरिमी रस्तो मुजरमनि जो ॾोहारी जीअं ज़ाहिर थी पए पधरो थी पए हुननि जो रस्तो असां तव्हांखे इहा ॻाल्हि ॿुधायूं था सॼो मसइलो तव्हांखे साफ़ु करे ॾींदुसि पैगंबर अल सलात खे रब तबारक ताला पहिरीं फरमायो त तूं मुबशर हिननि जो मुंज़र आहे इहो कीअं हलंदे बि हलंदी अलाह ताला फरमाए हिननि माण्हुनि खे बेजार तुर बेजा जेखा रब आहिनि वली वला शफ़ी इहा अलाह ताला मूंखे आयत आंदी इहा ॿुधाई हुनखे शान जो ॿुधाई पोइ मोमिन जेके इन शान शानज़ार जे में मोमिन बणिजी पिया त हाणे हिनखे तबशीर ॾे बशारत ॾियनि त तव्हांजी का जेका बि ग़लती हूंदी उहा जहालत तसवर कई वेंदी पर इन जहालत जो तदारक इस्तफ़ार सां हूंदो तव्हांजो ईमान उनजो तदारुक आहे इस्तफार सां ईमान खे जहालत जहालत ईमान पाण में ज़िद आहिनि जहालत जो नतीजो निशानी आहे गुनाह ऐं ईमान जो मुअ आहे तोब तव्हां में तोब हूंदी जहालत रही वेंदी गुनाह इहे साहबा जो त कब्दुस आहे نعم.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 मञे तव्हांखे वेठा आहिनि उन्हनि सां गॾिजी तव्हां वटि वेहण असांजे लाइ मुश्किल आहे इहा ॻाल्हि असांखे पसंदि नथी अचे पोइ हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि खे अलाह ताला फरमायो इन्हनि जे ख़ातिर पंहिंजी जमात खे उथारे न छॾिबो वरी ॿीहर हुकुम इहो थियो त तव्हां इन्हनि माण्हुनि ॾे बि उथी न वञो अची इन मजलिस में तव्हां सां वेही के ॻाल्हियूं कनि ऐं ॿुधनि त भलो न त पंहिंजे जमात खे छॾे उन्हनि ॾांहुं बि न वञिबो जेकॾहिं अची बि वञनि त पोइ गुफ़्तगु जे वक़्तु ऐं कलाम ॻाल्हाइण वक़्तु ख़िताब पंहिंजे संगत सां हूंदो नज़र पंहिंजे दोस्तनि ते रखबी कुफार भली सवाल जवाबु कनि के ॻाल्हियूं पुछनि मगर तव्हांजी नज़र हूंदी साहिब अक्राम जे तरफ़ उन्हनि जे तरफ़ ॾिसणु नज़र हूंदो इहो हुयो मथे मज़मून हुननि खे छा जवाबु ॾियणो आहे उहा ॻाल्हि थिए थी का मख़फ़ी ॻाल्हि कान्हे ज़ाहिर ऐं साफ़ु पधरो मज़मून आहे चिटी ॻाल्हि आहे त मां तव्हांखे ॿुधायां थो कहिड़ियूं ॻाल्हियूं मख़फ़ी कंदव या अॼु मजलिस में मूं वटि वेहंदव तॾहिं अलाह ताला हिते फरमायो तूं हाणे हीअ ॻाल्हि चई छॾे मूंखे हुकुम थियो आहे अलाह खां सवाइ जिन शयुनि खे तव्हां पूॼो था ऐं उन्हनि जी इबादत था करियो ला तबा तुम चयो त मां तव्हांजे इन तव्हांजे ख़ुशी जो दादो न आहे तव्हां इन ॻाल्हि ते ख़ुशि आहियो मूंखे इहा तव्हांजी ख़ुशी पसंदि कान्हे अलाह खे छॾे तव्हां ॿियनि खे सजदो ॾियो उन्हनि जी बानप करियो पंहिंजा दस्तूर बणाए ऐं माण्हू खे उन में मजबूर करियो जे ईअं कयुमि त कदल त मां पोइ उन वक़्तु गुमराह थी वेंदुसि अहिड़ो कमु करणो अमा अन इनल मुहतदीन ऐं मां पोइ हिदायत वारनि मज़ा न हूंदुसि मके वारनि खे तूं इहा ॻाल्हि ॿुधाए त मां पंहिंजे फितरत खे ऐं पंहिंजे तबियत खे अलाह जे आयात खां ऐं उन्हनि जे इताद खां न फेराईंदुसि तव्हांजी गुमराही जेका तव्हांजे नफ़्सनि जे ख़्वाहिशनि मां पैदा थी आहे उन जो ताबियो न थींदो जे अहिड़ी हरकत थी त पोइ ॼण सिधो रस्तो मां छॾे ॾिनो इहा ॻाल्हि हुनखे ॿुधाए ऐं हुनखे ईअं बि चयो त मां वटि हिकिड़ो दलील आहे हिकिड़ो मज़बूत फ़ैसिलो आहे भोली इन अला भई न तिमिर रबी चयो मां पंहिंजे रब जे तरफ़ां भई ने ते आहियां कज़ब तुम बि तव्हां हुन जो इनकार था कयो मां अलाह जी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हां हुनखे कूड़ो करियो जंहिं शइ जी तव्हां तकड़ि था करियो त उहो असांखे नतीजो जल्दी भला ॾे मां ईंदी मां त न आहे मां वटि उहा शइ जंहिंजी तव्हां तकड़ था करियो उहा कान्हे हिननि ॼण चयो त हो अलाए न हैजारा तमिन समाए हवे त तना बि अज़ाबिन अली भला जे नथा मञूं त मींहुं पथरनि जो वसे असां ते चवंदा आहियो त फलाणी क़ौम ते पथरनि जो मींहुं वठो तूं ॿुधाईंदो आहे त फलाणी क़ौम ते अलाह ताला अज मोकिलियो त पोइ असां त कोन था मञूं तोखे असां तिन पथरनि जो मींहुं वठो आहे न की अज़ाब आयो आहे इहो हुनजो सुवाल हो अलाह ताला तो फरमाए त न बि तूं चवे रब ताला मां वटि हिकिड़ो शाहिद दलील ॾिनो आहे अलाह जी हेकराई अॻ में त तव्हां हुनखे ग़लति था चओ ॿी ॻाल्हि इहा त उन रब वटि इहा शइ आहे मां वटि कान्हे जो मां तव्हांखे उहा बचायां अलाह जी मर्ज़ी जॾहिं तव्हां ते अज़ाब करे या तव्हांखे छॾे मथे आयो मां यफ़ल अलाह बि अज़ाबुम इन शकर आमन तुम अलाह तव्हांखे अज़ाब करे आख़िर छा कंदो जे तव्हां शुक्र बि करियो ईमान बाणियो त अज़ाब छो करे कान एतिरी आहे तव्हां छाजे लाइ अज़ाब घुरो था पंहिंजे लाइ तव्हां मुसीबत घुरो था बाक़ी अलाह खे हिकिड़ो नथा चओ कहिड़ी भला तव्हांखे वरितो आहे हिकिड़ो तव्हांजो अदब आहे हिकिड़ो तव्हांजो अखलाक आहे अलाह खे मञण खां बाद शिरकु रब जी तौफ़ खे ॼाणण खां बाद वरी ॿियनि में उहा तौफ़ तक़सीम करणो अलाह ताला सारे काइनात जो मालिक वरी उन ॿियनि खे शरीक बणाइणो इन हुकुम इलाह ला इहो फ़ैसिलो अज़ाब जो अलाह वटि आहे मां वटि कोन्हे जेकॾहिं अलाह ताला फ़ैसिलो तव्हांजे मथां कयो त वरी तव्हां खां पुछंदो कोन जॾहिं चाहे जहिड़े क़िस्म जो अज़ाब चाहे या तव्हांखे तोबनि जी तौफ़ नसीब फ़रमाए उहो रब जे कब्ज़े में आहे तव्हां मोमिन बणिजी वञो थी पियो असांजा मददगार बणिजी वञो दीन में इहो बि मुमकिन आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां ईअं इन ॾिठ ते बीह रहो ऐं को अज़ाब अचे त नओं अज़ाब जो कहिड़ो ईंदो उनजी हुनजी माता कुसल हक़ाज हो किसो थो करे हक़ जो उहो उहो ख़ैरु फ़ासिलीन सुठो फ़ैसिलो कंदड़ आहे कुल अन ईंदी मां तस्तील न बि चओ लव अन ईंदी मां वटि जेकॾहिं उहा शइ हुजे हा न मां तस्ताजी न बि जंहिंजी तव्हां तकड़ि था करियो उहा शइ जेकॾहिं तकड़ि था करियो तव्हांजे कहिड़ो को फैसलो थी वञे मतिलबु ई आहे त इहा ॻाल्हि जेका तव्हां हींअर चाहियो था त ज़रूरु इहो तकिड़ो फ़ैसिलो थिए त रब तबारक मताला तूं फरमाए त तूं इहा ॻाल्हि ॿुधाए इहो मामिलो मुंहिंजे हथु कोन्हे जे मुंहिंजे हथु हुजे हा त तव्हांजा किरदार अहिड़ा आहिनि जेको फ़ैसिलो करे छॾियऊं एॾो तव्हां हिकिड़ो रस्तो पंहिंजो ग़लति इख़्तियारु कयो आहे